աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Անցած մի քանի օրերը եղել են բավական հագեցած աշխարհակղական տարբեր զարգացումներով։ Մեր տարածաշրջանում Արցախին վերաբերող որևէ առանձնակի նոր բան տեղի չունեցավ, եթե չհաշվենք այն, որ Ադրբեջանը կրկին արգելափակեց բնական գազի մատակարարում Արցախ։ Գիտեք, սա շատ նման է, երբ որ մարդուն կտանքների ես ենթարկում։ Նրան ամեն օր չէ որ ասենք ծեծում են, չէ, որոշ ժամանակ ջուր են տալիս, փորձում են հանգստացնել եւ այլ։ Սա նույն քաղաքականությունն է ուղակի պետական մակարդակով։ Այնուամենայնիվ դիմանալու ենք եւ պարտավոր ենք դիմանալ։ Անցած մի քանի օրերի ընթացքում հետաքրքրական զարգացումներ են տեղնեցել Ադրբեջանում։ Այսպես Իլհամ Ալիևը բացեբաց հայտարել է, որ աշխարհը փոխվել է եւ էներգետիկ անվտանգությունը գնալով ավելի մեծ տեղ է զբաղեցնում աշխարհում եւ տարբեր երկրների համար ունի կենսական նշանակություն։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան պարզապես իրավիճակի այդպիսի դիտարկում եւ այն, որ աշխարհը եւ տարբեր երկրներ ավելի գերադասում են իրենց շահերը, այդ թվում էներգետիկ, քան արժեքների համար պայքարը։ Ինչը մենք տեսնում ենք Արցախի ամենօրյա, այսպես կտրվածքով մեր սեփական մաշկի վրա զգալով բոլոր այդ դժվարությունները։ Իլհամ Ալիևը նաև շնորհակալություն է հայտնել եվրոպական հանձնաժողովին, այսինքն Եվրոպայի, Եվրոմիության կառավարությանը, որ անընդհատ օգնում է Ադրբեջանին։ Հետաքրիր բան է։ Անցած մի քանի օրվա ընթացքում նաև սրվել են Ադրբեջան-Իրան հարաբերությունների կրկին, այսպես Ադրբեջանում ձերբակալվել են մի շարք կարևոր շիա մահմեդական գործիչներ եւ սա ոչ այլ ինչ է կան Իրանի դեմ պայքար, որտեղ այդ մարդկանց մեղադրում են Իրանի դեմ լրտեսության, Իրանի համար լրտեսության մեջ։ Նաև Իլհամ Ալիևը եւս մեկ անգամ հայտարարել է, որ դժգոհ է Իրանի կողմից այդ Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակման հետ կապված գործի քննության հետ այդ ընթացքի կապակցությամբ, ինչը նույնպես Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների բարդություն է ցույց տալիս։ Նա հայտարարել է, որ դեսպանատան աշխատակիցների մեծ մասը փրկվել է ոչ թե Իրանի պետության շնորհիվ, այլ նաև իրենց առաջին հերթին իրենց աշխատակցի սխրագործության շնորհիվ։ Բավականին հետաքրքիր զարգացումներ են տեղ ունեցել Թուրքիայում եւ Թուրքիայի շուրջ։ Օրինակ Ջոն Բոլտոնը, նախկին բարձրաստիճան ԱՄՆ գործիչը, որը եղել է նաև ազգային անվտանգության ԱՄՆ նախագահի խորհրդական, հայտարարել է, որ Թուրքիային անհրաժեշտ է հանել ՆԱՏՕ-ից, որովհետև նա Տրոյայի ձիու դեր է տանում ՆԱՏՕ-ի մեջ։ Բայց միևնույն ժամանակ իհարկե մենք տեսանք, որ մի շարք այլ հայտարարություններով ԱՄՆ-ն հաստատեց Թուրքիան որպես կարևոր գործոն, կարևոր ընկեր, բարեկամ գործընկեր ԱՄՆ-ի եւ Արեմուտքի համար։ Բացի դրանից մի շարք կոշտ հայտարարություն են եղել Թուրքիայում Հայաստանի նկատմամբ։ Նրանք օրինակ պաշտոնական Անկարան նշել է, որ եթե Հայաստանը չիրականացնի անվերապահորեն Ադրբեջանի բոլոր պահանջները Թուրքիան երբևիցե որևէ քայլ չի անի Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման մի շատ հատկանշական զարգացում տեղ ունեցավ նաև Թուրքիայի կողմից օկուպացված Կիպրոսում, որը նաև հայտնի է թուրքական Հյուսիսային Կիպրոս, թուրքական Կիպրոս անվանման տակ։ Այդ երկրի իշխանությունները փոխել են երկրի անվանումը եւ հիմա այն կոչվում է Կիպրոսի թուրքական պետություն։ Սա իհարկե վրթովմունք է առաջացրել առաջին հերթին Հունաստանում եւ Կիպրոսում, որովհետեւ նրանք այն դիտարկում են որպես էքսպանսիայի ծավալապաշտական մի գործոն, եթե նախկինում նա կոչվում էր Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն, հիմա թուրքական Կիպրոսի թուրքական պետություն նշանակում է, որ թուրքերը ուզում են գրավեն ողջ Կիպրոսը։ Իսկապես շատ բան ունենք սովորելու Թուրքիայից, շատ բան ունենք սովորելու Ադրբեջանից, տեսնում եք ինչպեսի նրանք քաղաքականություն են վարում եւ անկախ ամեն ինչից միշտ իրենց ազգային շահերն են հետապնդում։ Անցած մի քանի օրվա ընթացքում բավականին բարթացել է արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները, մի շարք կոշտ հայտարարություններ են հնչել։ Օրինակ Մեծ Բրիտանիայից այնտեղի խորհրդարանի անվտանգության եւ պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ հայտարարել է, որ Բրիտանիան պետք է պատերազմի Ռուսաստանի դեմ։ Սա ընդհանրապես որևէ տեղ գրված բան չէ, բայց սա է իրավիճակը։ Բացի դրանից նաեւ արևմտյան մի շարք երկրներ նոր պատժամիջոցներին սկսում են կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, իմիջալոց օրինակ Կանադայի կողմից այս պատժամիջոցների կիրառումը կի Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն նույնացրել է երրորդ ռեյխում այդ հայտնի գրքերի վարելու գործընթացի հետ որը նույնպես հատկանշական է։ Եվ նույն հայտարարություններով գրեթե հանդես են եկել Եվրոմիության մի շարք պատգամավորներ եւ պաշտոնյաներ, ընդ որում ԱՄՆ-ն նաեւ Կիևին է փոխանցել ռուս օլիգարխներից եւ բիզնեսմեններից Ամերիկայում գտնվող փողերի մի պատկարելի հատված, որը նույնպես միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է, բայց սա է իրավիճակը։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիրը, անկախ ամեն ինչից Ռուսաստանի հետ Եվրոպան արևտուրը շարունակում է ավելին, Ֆրանսիան օրինակ մոտ 25%-ով ավելացել է Ռուսաստան իր արտահանումները, Պորտուգալիան 10 անգամ է շատացրել 2020 թվականի օգոստոսի հետ համեմատած, Գերմանիան նույնը նաև Իտալիան կրկին բազմաթիվ այլ խողովակներով ավելացրել են իրենց արևտուրը, արևտրաշրջանառությունը Ռուսաստանի հետ։ Հատկանշական է եղել նաև Իրանի հետ հետ կապված հարցեր։ Օրինակ, անցած մի քանի օրվա ընթացքում Իսրայելի վարչապետ Նետանյախուն քննարկումներ է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ, որտեղ քննարկվել են համատեղ գործողությունները Իրանի դեմ, ինչը իհարկե առաջացել է Իրանի դժգոհությունը։ Նաև Թուրքիայում է մի շարք հայտարարություններ հնչել, մեղադրելով Իրանին մասնավորապես Զանգեզուրի, այսպես կոչված Միջանցկի դեմ Իրանի վարած քաղաքականությանը քաղաքականությանը ուրեմն համարելով նաև վտանգ Թուրքիայի համար։ Բարթացել է բավականին ԱՄՆ Չինաստան հարաբերությունները։ Օրինակ, մենք տեսանք, որ վերջի ամենահայտնի դեպքը այն է, որ չինական օթապարիկ են ոչնչացել ԱՄՆ-ում, ընդ որում օթապարիկի ոչնչացման մասին կոնկրետ հանձնարարականը տվել է ԱՄՆ նախագահ։ Չինաստանը իհարկե բողոքարկել է սա, նշելով, որ այդ օթապարիկը եղել է զուտ քաղաքացիական եւ դրա մասին ԱՄՆ իշխանությունները տեղյակ են եղել։ Անցած մի քանի օրվա ընթացքում նաեւ հայտնի է դարձել, որ ԱՄՆ-ն եւս 4 ռազմաբազա է բացելու Ֆիլիպիններում, ինչը դժգոհություն է առաջացրել Չինաստանում։ Բացի դրանից ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրիտանիան եւ Ավստրալիան սկսում են նաեւ միջուկային սուզանավերի արտադրության գործընթացը, որը շատ մեծ վրթովմունք է առաջացրել Պեկինում։ Ամփոփելով այս գերտերությունների հետ կապված հարցերը ուզում եմ նաև նշել, որ վերջի մի քանի օրվա ընթացքում տեղի են ունեցել նաև զարգացումներ կենտրոնական Ասիայում, այսպես Ղազախստանը տանկերներ է պատվիրել որպիսի նրանք կառուցվեն հարավային Կորեայում, ինչով նա փորձ կփորձի նաև տեղափոխել իր նավթը դեպի Կասպից ծովի միջոցով երևի թե Ադրբեջանով եւ Վրաստանով դեպի Եվրոպա։ Սա նույնպես աշխարհակական պայքարի սրացման մի ձև է։ Եվ հետաքրքիր էր Իսրայելա-Պաղեստինյան հարաբերությունները Իսրայելի կառավարությունը որոշում է ընդունել շարունակել Գազայի հատվածում նոր իսրայելական հրեական բնակավայրերի հիմնումը, ինչը նաև կոպիտ խախտում է այդ պայմանավորվածությունների իրենց Պաղեստինի եւ Իսրայելի մեջ եւ որը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ անկախ ամեն ինչից պայքարը եւ սրացումները այնտեղ շարունակվելու են։ Այսպիսին էր իրավիճակը, թանկագին բարեկամներ, մենք տեսնում ենք, որ գործընթացները ակտիվորեն շարունակվում են, որ պայքարը չի դադարում, ուղղակի այս պայքարում հաղթում է այն, ով ավելի պատրաստ է, ով ավելի հայրենասեր է։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին։